mais je me suis pas senti ultra dominé. On s'est fait Ni ez naiz bate nagusitua sentitu. Arras zigortuak izan gira, ez gira mandilak edo trisatiak. Neri duriko lau plakatzen gain bakar bat muganda berba. Baina gainerateko guzia maskarada utxa izan da. Et le reste, c'est de la pantalonade. Et je tiens à le dire, mais c'est pas grave, on a perdu. On sait qu'on aurait pu être meilleur, mais on, a, on avait dit qu'on serait meilleur en touche, on l'a été. galdu dugu, baina onak izan gira bazterreko sakeetan, irringarkia izan da bukaera arte alors que c'est les 8 à 20 qui croulent le monde, mais c'est voilà, ça a été rigolo jusqu'au bout. Tant mieux que, que la presse pense qu'on a été Obé et prentsak uste badu Christian Garela niretzako obe. On est en crise à Bayonne, voilà. Ça m'arrange. Non, ça va <laughs> servir à, à prendre 4 points de plus. Voilà. Ez bate lau puntu hartzeko balioko du, baizik derbia prestatzeko denbora ukanen dugu, fite durriko da, baina aste, aste osoa antolatu dugu. Euh, déjà planifié pour préparer le derby tranquillement. Arazotxoak baditugu zaurituak lehenago partida bat irabazi behar dugu ostiraluntan eta gero presiorik gabe joanen gira miagitzera kanpoko partida baita barakigu tarbesan ez dugula beharriko egin eta hori aldatu nahi dugu karkasonen kontra.